سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Evo, poštovni slušalci, nakon kratka pauza, ponovo mi je zanos o našeg gosta, Momira Liko. o drugi deo emisija, drugi deo emisija pitane i odgovori, a najprvo sledi pitane za sve naše slušalci koje, ako Bog da, će bide postajano ovo, ova emisija. Da li smo spremni da čuje naše slušalci nagradno pitane? Inša Allah. Hajde da čujeme. Pošto <clears throat> me zborile za iman. Veli poslanik ali salatu salam u hadis iman ima čije se ogranka znači. Jedna stvar veli i ta je stvar je od iman. Koja je ta je stvar? Evo smo čuli nagrado pitane. Još jednoš, ako ne, bi, ako ne bi je teško da ponovite, s obzirom da objavime i ke naše slušalci i čitalci veli poslanik ali salatu wasalam u hadis. Iman ima 60 ogranaka. I jedna stvar poslanik sallam veli i taja stvar je od iman. Znači, koja je taja stvar za koju poslanik sallam rekao da je vrsta imana. Peygamberi aleyhisselam da Peygamberi ol kavurnu O martesën mos me banu E o jo, kur dhjel koha me u martu Ke kujtes mos me sharu Habi si te bani kater Se martesa nuk kater Zgje dhe grunot jetën dërshme Mozek te gjesme se jeshia shpejt kalon. Evo sme čule i naše nagrado pitanje ovo današnja naša emisija islamske teme koji postavi naš gost e, uvaženi Efendija Muamer Liko. E, uvaženi Efendija, sme očekuvali ova emisija i ova družine da će imame gosta koji nek nas uključi zajedno sa vas i malo zagrijav atmosfera, to jest e, podignak malo naštala si da aktivnije se sluše Kada je situacija sa nego, da li je tu je da se čujeme? Pa, e, svega bile dvajca, inša Allahu ta'ala, pošto danas kad ne mogle, a ja im sam rekao inša Allahu ta'ala da se odredime jedan den koga će moći inša Allahu ta'ala i munafis. Jedan saka isto da se uključi u emisija, onda gostuje i drugi inša Allahu ta'ala danas ka isto mi je drugar. I Ја, иншаллаху таала, сум размишлял, пошто ми имаме исламске теме, па... Настави, настави. А се чуеме, иншаллаху? Да, да, настави, слушаме, настави, супер, се чуе. А. Пошто ми имаме, алхамдулла, исламске теми стално, ја би сум сакав, иншаллаху таала, да порам, пошто да има другари што стварно се интелигентни и кои студира различите, кои студира е, медицина, кои студира E, za inženjera i slično tome, znači bi sam sakav, ja sam zamolav od mi oni prihvatili inša Allahu ta molba i rekli inša ta'ala ta da će spremet nešto, znači različite teme, subhanallah, jer e, musliman treba da vide po svakoja tema treba da, zne, da ima znanje od svakoja tema. E svega, ja sam 20 Allahom tala sam se dogovorio, mi treba samo da odredime termin koga će možemo i on, inša ta'ala će se spremeti, inša ta'ala, tala, unafis koga može, ako saka da bide voditelj i da prevodi, ako ne ja sam inša taala ta'ala tujek, ali bolje bi bilo onda duet tujek i e, da bide voditelj, ko pozanimljiva bi bila. A, dobro se, kako bi zvučila ova situacija, primjera radi, evo sobota zautro je Monafis e, gost emisije. E, da li bi moglo, pošto ima on e, ili Vake da vide, on ima e, put, znači emisije koju je serija, pred, serijal predavane od poslanika. A, da li bi bilo dobro ovo drugi deo posle predavane da se uključit e, vaše društvo, naš slušac tamo koji se zajedno sa nas? Pa inša Allahum ta'ala ja ću im rečem svega, pošto oni ovde kad bili slušali, mada ne razbrali, ja ukratko im sam kaže, pošto što će vidi inša Allahum tema. I mi ovde kad pravimo svako toliko imame družene, imamo tefsir ovde ka. To ni, inša Allahum ta'ala ja ću im rečemo ponedovnik, inša Allahum ta'ala, vo sabota, pardon da se spremete, inša ta'ala, bar jedan od njih, inša ta'ala će prihvatiti oni, nije problem za njih, pošto ovdje kasnije oni. Vaki se ga, vaki smo rekli, možda malo si opterećen i dosta se druži ova emisija, ipak je opterećene sad vremena i nešto ste prošli. A, situacija je vostreda znači za kada je gost munafis s obzirom da bo pitane turski jezika. Da, pa inša Allah će se <laughs> sporazumeti, ja nije problem inša Allah Ima ljudi. Ne, dobro bi bilo iz razloga što nas sluša si vo sve kada kroz dijasporu ne sluše, ti, očekuje čak, evo svega pred 8 e, sat, malo smo zakasnili mi ovde u studiju da dojeme, 6-7 e, pozivca sam imao, palo koga kreće emisija, da li imate gosta i tako dalje, znači ljudi koje se zainteresovane. I što malo pre si napomnav, dobro bi bilo da naš uvažen Efendija Munafis održi svoje predavane, serijal predavane kad što mu teče, a nakon toga da kreneme su druge emisije. Vrlo korisne se i tija, da li se od medicina, da li se od e, nekoja druga struka, ipak je korisno da naročuje i sazna kad što se družime svega kroz vas, svoj Idriza i svoj Munafisa, kroz naše emisije, hvala lako, dosta ljudi se osvestile, evo mašala, i danas kad smo se strele su jednog našeg džematlija, slušalca, koji počne da klana pet vakta namaza, a opšte ti ja ne zamišljav, veli sam da ne zamišljav, na osnovu praćene emisije, veli sve ovo ono, i kad sam razmisli, veli eto celo selo da mi odade, pa što ako vidim uje, tija da mi dade, veli pa što ja go pratim i samo sam go prašav, kad ti došla ta odluka odjednom veli, odjednoš kad ti došla ta odluka, kad se odlučim, na osnovu čega, da li se malo Malošu prošle godine, da li ne veli slučajno veli prateći vaše emisije, slušajući i kroz e, slušane emisije sam se uključio malo dublje svoj mozog i sam razmišljao da nema ništa to li da živiš 200, 100 godine, 200, 300, toga trenutak veli će dojede koga da će se e, preseli me hiret. i hvala lako, eto jedan deneska baš tako na kratko na Moabešu veli naš voditelj Nuridin uvek e, kroz Moabeti pa ovde kroz pitana ide ipak je interesantno i ti ja. E, I zato, uvaženi Efendija, dobro je bilo da priključiš e, znači, kolege studenti, bez obzira koja struka o to do makar e, da se uključime sa njih. Evo sam ja malo ukratko razgovor sa e, našeg koji treba da bide gost Abil Hođa, inače on završi medicina jasno je svim i nemala prilika da bide gost u studio nekako izmaknala situacija, ali nekoliko reči koji je upotrebiv Lično ja ga praktikujem ti ja i osjećam sam na sebe golemo olakšane, a kamoli kad bi ga prenesov, on kad bi je prenesao, ja sve možem da ga rečem na radio, ali to je nevažeći ke mene jer ne sam stručen za tija, kad bi ga prenesao on, onda naš slušalci malo drugačije bi ga razbrale i možda bi ga praktikuare što tija je a, pozitivno za, za naroda. A, što veliš ti? Pa, inša Allah, hvala. Jer e, Allah subhanahu wa ta'ala veli iskorak uči. Ne veli Allah subhanahu wa ta'ala uči samotija, nego uči tehnologija, uči matematika, uči razno razne, ja, jer subhanallah sve čovjeku što mu dava korik, čovjek treba da uči, jer mi je muslimani, mi je muslimani, naročito u svegašno vreme. Koga Evropa, Amerika se e, na osnovu muslimanski svet, subhanallah, su tehnologija mnogo, mnogo daleko od nas. Koja vo vreme subhanallah, muslimani koga bile na vrh što se tiče znanje, što se tiče tehnologija i slično o tome, jer mi je znamo da e, matematika, fizika, e, medicina, sve došle od muslimani. Ali mi ne smo uspjeli, subhanallah, da ostaneme na vrh. Jer kje nas, subhanallah, muslimani imame, mi je, e, razmišljam, a mi je dobro sjeda, smo došli na vrh, je svega legni već, na vrh sme mi je. A ljudi rade tako, subhanallah. Znači čovjek treba musliman u svakova tema da ima znanje, inša Allahu ta'ala, jer ka imam i prilika, Allah subhanahu wa ta'ala ni daf mogućnost, imam, alhamdulillah, i luđi dosta, znači zašto ne bi moglo da se me, subhanallah, od svakog što će ni kaže nešto što veliš bilo ovo koja struka, bilo vera, bilo medicina i slično tome. Inša Allahu ta'ala mi je, će se potrudime, ja sam zborio pisao, oni, oni prihvatili, inša Allahu ta'ala, danas, E, pa možem slobodno malo reklamno da ohrabrim e, i da poseravim naše slušalci koji slušaju glas Bamus Radio, poštovani slušalci, se nadam jako Bog da Allah, ako rekao, ovo naša emisija Islamske teme vo sreda, da će imame malo emisija so proširene a, e, stručne spreme. A, e, gosti od Turska, pored gosta mu napisa Hođa, on se ga ne sluša i ne prati, najverovatno, Munafis e, Efendija, posle vaše predavane malo će Zemeši naša obaveza, to jest da vidiš voditelj emisije, tu je Kasi i Moamer i ti, znači umeđu vremeno jedan su drugog, malo da bi se prevelo i razbrali naše slušalci od e, tija predavane. Evo svega, Muamer sme ga a, organizovali ta rabota za ovo sreda, ali ako rekao, upozni tvoje društvo tamo, pripremite se, ako vas ne treba golema priprema, jer svaki den ste vo priprema, to je zvučene, vo istražujene, vo čitane, pa tak je da naš slušalci koji se svega previše, vidime i dosta imame tamo o selami, previše se zajedno sa nas, vo sreda vidite su nas imame gosti i koje će se priključiti. I otvorene sme i još za druge, za pitana, odgovori, bez ozira vo koja emisija, poštani slušalci, mi sme samo zbog vas vo studiju ovde, kad ne bi bilo naše slušalci, onda ne bi sme bile ni mi ovde, i tako je bi uzalutno prođalo vreme. Bomer njima jedno pitanje koje je vezano za vaše predavanje, ako se ne varam, kao što sam prati vaše predavanje, pa lepo bi bilo da go čuješ i kada je svaka naš slušalac malo razjašnjene. Koristi prilika da po selam islamskom selamom, selamu alaikum, redakciju Radio Bambus, selam vašemu gostu i slušalcam. Želim je da prašam vašeg gosta, som prativ i som slušav, kada veli, voli se u ime Allaha i kada se dvojiš, e, kada se odvajaš od prijatelja u ime Allaha, pa da li može nešto vezano tu je da ni objasni malo opštirnije? A, znači, e, dobro pitanje. Inša Allah ta'ala će pokušam da ga odgovorim. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an časni veli وَاعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا I držite se čvrsto za Allahuma azza wa jalla i uđe nikako se ne razjedinujte. U drugi ajat Allah Azza wa Jalla veli وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا I ne vidite tija ka tija što se razjedinile. Ovde, draga braćo, ovo hadis ne se odnosi da se razjedinuje, znači da ne se saka u smislu ili da se razjedinuje po nekoj pitanja. Već kad će se sobere, jer prvo što veli, u ime Allaha da se sobere dvomezđit, znači da se okupe dvomezđit, radi hajr rabota. I isto radi Allaha subhanahu wa ta'ala da se razjedine, znači da se raštrka što bi se rekao. Allah azza wa jalla kaže veli vo, vo Kur'an časni vo sura Džuma فَبْتَغُوا مِنْ فَضْ وَإِذَا قُدِنَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ Raširite se po, eh, po Allahova zemlja. Znači ovdje se odnosi da idete od mezliđa. Znači svako je da ide po, po svoj put eh, nakon eh, ders nakon druženja i slično tome. Znači ovdje ne se odnosi da, da se razjedinujete E, poneko je pitana i slično tome. Znači, ovde se odnosi na kad će se okupiti radi hajr, radi Allaha azza wa jalla, isto tako kad se okupili radi Allaha, da se razjedine dvejle, zato je mesto radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Vrlo dobro je razjašnjene i upravo najvjerojatno i naš slušalac to NATO je cilj da bi e, mi, pošto nego go poznavame, slušao se go selamim, i baš ve prašao što postaje pitane i najverovatno on ima plan da razjasnite, da razjasnite preko odgovor, s obzirom da možda će neki slušalci se mislilo da se, ja sme se zasakali radi Allaha, a nakon kad se zakarame, isto da se dvojime ne. Dobro sme dobili odgovor od uh, uvaženog Efendija Momera Liko, poštovni slušalci, otvoreno vi je sve, kada možda se kontaktirate sa so ekipa Radio Bamus na sve adrese preko interneta i kao na naše broje telefoni. Uključite se, poselamite, uputite kritika, pohvalite, postavite pitanja nam ili našem gostam. Uvažena Efendija, što bi sme mogli još nešto da čujemo vezano za današnje družene ili aktivnosti vo, naša, vo naše naredne emisije? Pa ja, za svega toliko od mene što se tiče Zoja Družena, ovak ako Eh, slobodno druženje može, inša Allah, da se podrudime. Bi sakao da podelim, ba sam čitah ponapareno. Jedna knjiga čitam arapski, pa e, sam naletiv na dobra na priča, malo i zanimljiva, pa inša Allah, vredi malo da se nasmijeme, ali ne mnogo, mnogo smijene u mrtve Allah, e, srce čovjekovo. Veli, ahmaq min al džuha. Džuha u arapski jezik na sredinođa na našečki. Па вели, е, го видев некој човек во пустина, ќе копе на срединоѓа. Па вели му реков, што работеш овде, што тражиш во пустина? Па му реков, сум закопав дирхеми, паре сум закопав и сега не може да ги најдем. Па му реков, а има некој ишаред на местото ќе се закопа. Па му реков на срединоѓа, кога сум ги закопав, над нима има облак еден и сега нема го тоа облак, му <laughs> реков, не може да ги најдем. <laughs> oblak, znači nad ima oblak ili kad se ga neko što veli, kad sam bio tu je grad imalo jedno auto parkirano belo, tu je kad se ja ne, tu je ne ova ulica. <laughs> A, da, inša Allah, tere, malo da se. dobro, ako umeđu vremenu dok smo ovdje otvoreni i zajedno o emisiji, ako dojde neke pitance od naših slušalci, će biti uvažene, jedin naš slušalca Sakar najvjerovatno da se priključi i aktivira, njegovo mišljenje još, ne znam je da li Sakar da uputi selam, žena da potraži ili da poselio nas ovde. Evo ga, samo što sme najavili, on je uvek uz nas. Alo, Halo, assalamu alaikum, radio Bamosna veza, izvolite, Bujrum. Selam alaikum, radio stanica Bamoj. Ve alaikum selam, ve rahmetullahi, ve berekatu. Kako mi ste, vole? Dobro, alhamdulillah, ke vas? Što ću da rečem, alhamdulillah? A, znači, navezan je... Najpolagini najpoznat slušalac navezan je po glas i po adresa koja imame do priruka, bil ga da Vigi, ti si ja? Ja sam, ja sam vam. Drago mi je što si ti. da li pratiš uvek, slušaš naše emisije? Pratim, pratim, pa sam navikao da ve pozdravim i da pozdravim sve na Ilahija, Dah, Daija, ako je moguće a, moguće, zaš ne, da li možeš, a mora ima nešto da oprašaš, nego da je ono odmah pri tebe, tu je. Pop... Pa momentalno ne, ali do poseljamin se na ilahija. Pa i praša go jednostavno kad što ti jade, rečimo sumori. Da vidimo što će odgovori. <laughs> pa ako je na veza, zaš ne. Prašaj da vidimo da ne vidi vošo. Bigi. <laughs> Alo. Salam alaikum. Veliküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kako si, Muhammed? Alhamdulillah, dobro i ti kasi, a su umori slušači? Pa pomalo ima, se dešava umor, ali i rabota kad se napušti, nema umor teka. Vijeka ste što ste zdravo, dobro. Alhamdulillah, dobro, dobro, malo bambe ne zjeda. Škola Kajljaka napređuje. Alhamdulillah, dobro je, hvala Allahom za svega, nema problema što reče e, e, stanica e. Bambus, pa da te prašam da se umori, so dersi, za ders ne prašujemo se umori čijeg, jer bo dobro biti je tija, pa i čijeg ne treba nije da se umori. Za ovako lep ders. Da. Alhamdulillah, alhamdulillah, nema umor, mora da se žrtvujeme za Allahom din i da ima umor, inša Allahom tada. Če bideme nagrađeni na sudni den za, za svaku umor. Vi kad se umorujete? što se dešava nekoga ipak ali dobro je komunikacija. Da dobro, tako je jer od mene vidi selamen. Ma čekaj, vi je nastavite. Očekuje jedna ilahija. Ali, ali, Bigi, nastavite ovakvi razgovor, koliko je interesantno da vide slušalac, tek osjećam ja. Dobro, češćujem je naredni put vambe. Daj se ja ti velim, Muamer, tebe ti veli, ja se umorim, znači oslušajaš i ders. Ti mu veliš pa mola od rabotica, kad će deš da malo se odmoriš. Rabota je druga, za ders ne bi trebalo čuje koliko vera da se umori. A si razbran nešao? Dobro, ajde, selam aleikum. Velikom se nam rahmetullahi i barakatuh, slušalci su našeg redovnog gosta Bigija Čoldo, uvek eh, on je uz nas, ne prati, nema živci, ili strpljene da ne se priključi u naša emisija Islamske teme, drugi deo, da poselami naše gosti i nas ovde u studio. Ilahija će vide za nego i normalno se zna njegova koja Ilahija, bez obzira što ne smo oprašali, Muvamer, eh, si čuv direktno da je žela njegova da ve poselami i da je dosta zadovoljen od eh, predavane koje ste održali u ova naša navičena emisija Islamske teme a, pa koristi me prilika sada da ga čujeme ova Ilahija i nakon uh, Ilahija još malo se čujeme sa našeg gosta i će zatražiti i od njega nešto, a se znaje šo, dosta vamo sme tražili mi jedan i nekoj drug kući, kad je on uh, tu je pri nas. Ilahija pod naslov najtužnija, naslušac od daleka Italija poselamuje nas ovde u studio, našeg gosta Muamira Liku i sve naše slušalci. Specijalno selam od Bilgaje Pačolda. إلهي إلهي إلهي إلهي لا تعذبني فإن مقر بالذي قد كان مني إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان 7 od našeg slušalca Daleka Italija, Bilga i Pačoda, za gosta emisije Muamira Liko, nas ovde u studio i sve naše slušalce. إلا رجائي وما لي حيلة إلا رجائي إن عفوت وحسن ظن Po svoj kraj nešto kad se čuje samo srce zatreperuje فكم من زلة لي في البرايا فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي glas od ذو voditelja فضل ili od slušalca želja ili od gosta emisija. Ja slušao sam radio Bambu, sve im prija. Sve selami od Bigija. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني porašao smo je tako žrtve. Dakle, mi je da se vratimo našem gostu Muameru Liko, Selamu alaikum, uvažena Efendija, da li smo na veza? Alaikum, selamu, rahmatullahi, alhamdulillah, tu je. Posveđene ste dobili od našeg slušalca, ti je znak zadovoljstvo i aktivnost e, i dobar, dobra volja za da ne sluše. E, ne bi sam sad kad došli dve pitana, ne bi sam sad kada je postavljam vas iz razloga, najverovatno će se produži emisija, a znam je da ponavno je vas e, obaveznika, što smo rekli u sam početak, a ja koristim prilika da se vratim našim slušalacom, će gdje ostavim ova pitana za naše naredne gosti ili umeđu vremenu kad se uključujete vi, ako sad je strikno vi da im odgovorite, kad se uključujete o podrška o druge naše emisije. Nego od vas bi bilo dobro svega, kad nek našo ste se uključili kao gostu, uvaženi Fendi Idrizović, bilo vele dobra emisija, pored tućene Kurana i Lahije, malo dobro raspoložene za nas eh, kao slušalci. A, što možete sve da odberete, vi je svega kroz svoje naše navišeno druženje da proučite ili Kuran ili neku a Ilahija Muha. Pa, svega si rekao Kur'an i Ilahija, onda ti ja nema sumnja da, da ću odberem, inša Allah, tada Kur'an časni. Pa ja, inša Allah, tada nisakav da proučim nešto pa za kraj, ja pošto znam, će mene tako kasno. Ali ali te, Efendi, ja sam znam što ću odbereš i poće mi se sviđa i mene ti ja, s obzirom da nek na mnogo dobro obilučene, pre nego da kreneš eh, da proučiš Kuran za na naše družine, proverite, imam je neke odgovori na nagradno pitanje tamo kada je komentari naše slušalci dali odgovori i dajte ni znak eh, čije je tačno s obzirom da mi je e, ne možemo da dademe odgovor slušao sam koji je odgovori tačno ili koji ne i da li je uopšte odgovoreno u potpunosti. قد فاض كاسي منك Evo, inša Allah, ta'ala. واعف عني يا قدير يا رب يا غفور يا رب يا رحيم يا رب يا سميع يا بصير يا رب يا قدير يا رب يا غفور يا رب يا رحيم يا رب يا سميع يا رب يا بصير يا الله الله الله الله možda الله nešto? Salam alaikum, pa pošto ste rekli da odgovorili, ja sam porat inša Allahum ta'ala, odgovorili dvajca na pitanje inša Allahum ta'ala, obe dve pitanja se tačne, o sura An-Naml, innehu min Sulejmana, wa innehu bismillahirrahmanirrahim. Je od Sulejmana, koga Sulejman al-Salam prati pismo Belkisi i počina te od Sulejmana i te u ime Allaha milostivog, samilosnog obadvajca, Hamza Paša i Sulejman Kaplani. Odgovorile tačno, sura An-Naml i Buz, Hamza Pača, e, napišav Bismillah se nađa na početak svakoja sura u Kur'an časni tačno osim sura At-Tauba jer e, se u nas bori za rad Bera'atum min Allahi wa rasulihi tačno zatim u rad nema milost a u sura An-Naml Bismillah se spomina dva puta tačno dakle da u Kur'an Bismillah spomina ukupno 114 puta molim Allah subhanahu wa ta'ala da ga nagradi obadvajca s obilna nagrada da je sačuva svako zlo ljudsko i šeitansko. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ga učini od stanovnike dženneta, da ga učini od društvo poslanika, šehida iskrenih Allahom i azza wa jalla robova, a zaista nema veći poklon od dova. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ga sačuva. S obzirom, poštovani slušalci, da vi naš gost uputiv dova i, i ja isto aminujem na taja dova, ali i od ekipa Radio Bamus imate i pojena žela to je spojena ilahija, da islušate za ova prilika. Ako ste uz nas, slobodno pratite koja je vaša žena Znači, naš slušalci koji je dali tačan odgovor, Hamza Paša i Suleiman Kaplani. Važi za vas, uvažene slušalci, da ve nagrade za trud koji ste se potrudili da dajete odgovor na naše nagradno pitanje. Idemo svega da čujeme malo učene Kurana koji će izvodi naš gost Muamir Aliko, a nakon toga ispunavame vaše želje.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 zajedno ako Bog ja, Inša Allahum tala, ja mora da progorim se, jer oni rekli će se uključiti. Ja svega ja da im rečem o sreda, inša Allahum tala, jer oni mora, sve zavisi od njih, znači oni inša Allahum tala će se spremeti, ja svega će im rečem da ne bi, jer posle ako obećam mora da ispunim, a ti da zavisi od mene, inša Allahum tala, ja pijeka sam, ali će im rečem sigurno, inša Allahum tala, ja će ga zamolim u sreda da se uključe, pošto je tu je kamunafis, inša Allah utara će vi, će vi javim što kako. E pa dobro, onda koristim je prilika da ga poselamime i prenesim selam javljeni blagovremeno da bismo objave, obavesili naše slušalci da se podruže sa nas. Jedan slušalac mi napiša je na ilahija će može e, e, da izučim ja, onda mora inša Allah da, da upotpunim inša Allah žela ja ilahija će izučim i će idem, naravno ako ima vaša dozvola, inša Allah Dobro je, odlično, nesporno je ništa, očekujem naši slušalci da se koji odgovorili na naše pitanja da odbere žena, a ako ne će vide po naša žena, nakon vaše, vaša ilakija koja će pručiti. Evo ukoristim je prilika da ni pristignalo tu je i ke nas, svi se tu je su nas, naš Efendija Ebu Idris od Makedonija, koristi prilika da ve poselam i uvažen Efendija i vo ponedovnik, kako Bog da vo tvoj termin zajedno sa tebe saka da bide gost, e, pa pošto si redovni, ipak e, vo ova prilika ja go poselamujem Ebu Idriza i se zahvalujem na uvažavane nas i uvažavane naše gosti koji ime svoje termini, e, a nesumljivo je da naše gosti ne saka da se druže zajedno, to jest se ja zborim vo ime našeg gosta Moamera Liko, Bujrum, a, Efendija, uključi se, će se čujeme i sa Momera i sa tebe, pa će bide emisija jedno i drugi deo. U Momer, ja sam rekao vo tvoje ime, s obzirom da ne sumljam da si i ti otvorene a, e, ruke ili kako da rečem za naše daje, za naše učinjaci, da se što više priključuje putem klasi Radio Bamusa. Subhanallah, mene Allah mi je svedog, ja oni ka svake ovake ono mene me faća stran jer subhanallah on ima, kad sam rekao fi prvo ima alhamdulillah i veće znanje i veće iskustvo tako dakle, da oni se prije da zbore od Allahom din nego ja inša Allahom ta'ala i koga svake na, u moj termin u ponedovnik koji svake inša Allahom ta'ala slobodno naročito kad se zaključe nacu pitan onda ja mu je da, da rečem može i da trajem ja nema ti još odazvori mišeš odat ona mi inša Allahom ta'ala še, ako se uključi i ja inšallah tada će se uključiti i da slušam i posle nešto da kažem. Da pozdravim te šehe jer nakon <laughs> njegovog govora ja ne znam što će kažem. Inšallah tada Allah azza wa jalla da nagradi. Inšallah tada vas čekam so ta emisija so strpljivost, miša Allahom ta'ala, Dobro, a, ne bi trebalo da ni zamerate što smo dali odgovor u vaše ime iz razloga, znam da ste krskan da se otvori, a jedno ja bi ti preporučik tebe, jeste kao mlad učenik, kao student, kao mlad, kao sve drugo, ne bi da ne veli nabrajam, samo ono da ti kažem, mašala, nemoj da se ustručuješ, jer oni, kad što se postare nekoga, možda ga projdeš, da ga pretičeš. Ali ga polepo za sebe, ide pri tebe, tu je negde i se nadam da će videte oba za zajedno ovo emisija i tu je kad ke nego vake da ne bi imala golema razlika nego ne će potraži me da ne izbori na makedonski a ti na našički pa tu je će vidi me neka razlika u govoravo učenek mhm. u Kuran mašala ste svi slične tu je i teme razbrane se ke sve naše gosti. A svega malo pre nisi rekao nešto za neko ilahija, da li ima nešto posebno toga slušao da se poselam i da se spomne kroz voditeljske reči ili samo sakav da čuje ilahija i kua? Sakav da čuje ilahija o insanu nemoćni. Ja mora da polam se na internet pošto ne gaznam. Malo tu sam čuf, ali inša Allah tada će pokušam. A če ima me nešto da poselam ime ili samo da ga preslušam? Najvjerojatno da ga preslušam pa da ga preslušaš čim <laughs> na, ti ja za mene napišao na privatno, valjda će saka samo da ga presluša. Hajde se, ali mora da, evo, da privatno, da poštujemo Evo, poštovani slušalci, privatno ke našeg gosta, vaša poruka ide, ali za slušane ke svi će vide. Ide Ilahija o insanu nemoćni, koji će ga prouči naš gost Muamer Liko i za našeg slušalca koji zatraži ova emisija. <clears throat> insanun مجنی آهالاست آسوایی پند منا آبیشتی تشکن تبی آهالی Mi smo samo praška mala što i na ovu zemnu pala, pa zar misliš boli si nego kamen pokorni. mismo samo praškamala što i na ovu zemnu pala, pa zar misliš boli si nego kamen pokorni. Pred robom se sponizi svoga brata, ne cvili uvijek misli, manji si nego drugi robovi. mismo smo samo praška mala što i na ovu zemlju pala, a džennet je zabranjen za sve one ohole. Mi poslanik ovne bili, ni tashabi njegovi, zar ti da se oholiš kao šeitan prokleti? Mi smo samo praška mala što i na ovu zemlju pala, pa zar tako si čušni čovjek da se oholi. آ انسانونا مشنیم تاو ربو او چینی میسوغا برتا زاگرلی ای حالا زان تراشی سامو Fraśka mala, stoi na obu, ze mną fala, a dziennetie zabranie za swe one. Ohole. A tu tak. Tak, tak, ako da ne. Па ја чиним си пуши снимак што га учи тоа ка се вика, ја реков не го си пуши машала, ти може не га знаш бе. Добро, сум га чув од интернет, сум гледав речи, так, иначе не га знам на памет. Шва добро ти беше, ето така, иначе, ти ја би бил све, а? И ќе мене пола еден шалам сад, утре имам shkollo, inša ta'ala mora rano da stanem, pa ce se čujem inša ta'ala, ja ce vijavim tačno za sreda što kako inša ta'ala, ce zborim s oni, pa ce se družim inša ta'ala u sreda, sabota inša Allahu ta'ala, ponedovnik, uvek smo tu inša ta'ala. Dobro, ti je sve super, jedno prašanje može. Može, ali od kje sam učiv, polesno da vidim. e, pa od kje si učiv, a ti ide škola? Alhamdulillah, alhamdulillah. A ide, a ti ide, nema problem. A ti ide ona ili ti ideš? Pa ja idem stalno jer ona, eto ga tamo sjedi. Ja, I kad ne mi se ide nekoga ga vikam da dojde ona ke mene, ali škola je takva. I ne džije se škole, nije ide ti tako da mora ja svaku sabala da ke nada idem. A vidiš da bi bilo mnogo lesno pitanje, ja znam da treba ti da ideš. Vidi na veza da vidi me koji nije na veza. Alo, salamu alaikum, izvolite, Radio Bambus na veza emisije Islamske teme, gost naše navečerne emisije Muamer Liko. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته O, Wa alaikum kjesi, salam wa rahmatullah. kjesi, be papu, be alaikum selam, wa rahmetullah, i be berekatu, sabajrullah, kako ste? Mislim da je, da je noć, ali ja, ja rekao, ne sa Bajrova. Ja rekao da ne bi srnao tamo, što znam jer... Da sam od druga, da sam od druga strana sveta možda, ali ne. Ovo nije no vreme vaki svega, <laughs> tamo možda se poselamime i ti nekako ka, na autobusu čekaj pred autobus ja za da ne im izbjega. Pa, prizrenskivo sa ove zrđana, ko go zemeš, ove će go zemeš, ako ne, Gotovo, proš. Idro, ili si? <laughs> Nesim. <laughs> Pošto pa slušalci, poštovani slušalci, znam da, znam da je poznat glas e, od našeg gosta, od našeg slušalca koji se priključio ova emisija. A naš e, aktivista, naš e, redovni gost vo sobota, naš stalni slušalac koji ne može da sluša do kraja, da ne se javi, naš e, čujek, naš drugar, naš prijatelj i znam što naše na kraj, znači naše zajedničko druženje, je li tako? Jeste, zajedničko druženje, zajedno inšala na ovja talasi, zajedno inšala na ovoga put, zajedno inšala Allah na put Islama, zajedno inša Allah, do put dženneta, zajedno inša Allah, ova je družina inša Allah i sa družina Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ja ti go muamer tijeka, ne gledaj samo mene, go on ti. Gledam ja na dve strane, eto sam, sam čufao ja, alaikum salam wa rahmetullahi wa barakatuh, odgovor odmah ja dav pred tebe. Muamer, eto ti Idris. <laughs> <laughs> <laughs> Ne zeza šejh, vame, nema veze, on tamo je rabota da zeza. Pa da bi kažem... Ale nema, nema veze što zeza, ja go znam, ove. ako počnem ja da go zezam, onda će počne da vi kad dostaviš. A ako počneš ti, onda ima jedna konovarova, će vi ga iskažem i si podsjeti svega. Ako sluša toga konovar, go poseljamujem i znači ne so loša namera. Ke našeg jednog konobara ovde u selom mu došli odjenoš mnogo mušterije i И кога on pavno kafana, tak je na grupica od ljudi došli i što da rabota, krenale da naručuje kavina ti, a i ovaj svi se svrtele na kavinu, no on da posigura, pa tu bre, ovo ti ide struja, <laughs> i im rekao. I se ga ti, ako kreneš, onda ja, e, selam alaikum, ne, mreža nema. Če <laughs> ide struja, ako kreneš ti si. A, uvažen, uvažen, kaži. Uvaženi Dresipendija, ja bi sam sakav eh, da me prašam, pošto ste slušali naše družene, kad bi se sviđalo, znam da ne, nikoga ne si rekao negativno i još jedan eh, dobro što se priključiv eh, i isto bi sam sakav da učestvuješ u emisiji ako ni dade zeleno svetlo, Muamer za streda, kada će imame nekoje ljudi tu je kad odnosno doktori ili inženjeri koje će biti naznačene, pa i žele naše te redakcija Radio Bambus bi bila da bideš i ti upoznat, odnosno i priključen vo družene, zajedničko družene koja će bide vo sreda ako, znači sve ti ja zavisi od Moamera što će ni daje odgovor kako oni će mu reći ta. Inša Allah, ako da našečki da ti rečem vikan si. <laughs> Pa vikan si, ja. Pa što znam, djeca vele da ne nedojedna kuća, da nima je kućića tamo, ti je, eto, vikan si od svega. Tako, ако не се вика, ne se dođa na свадба, вели, така. Абе, što se се zavljice, oni ide ti ne vikane. Pa vidimo je ja koji jade i še jade tamo i na, na internet ove stave se vidi koji jade i še jade. Mm, dobro ti je jadene ni ošlo posle takve dobre emisija, posle krkinane take bilo potkoža. Ne da traže, ne da traže ti je jadene i pijene ni tražile nešto što ne sme mogli da im ponudim, ali inšala će se ispravi. иншала, че се сврти све на лице, него понапред што сака да речем што Муамер ти вели таа ми таа ни работа. Јас сум рекол денеска во сам увод почеток емисије, сум рекол се дичим што своја работа га радим професионално из разлога што кажуваат знаци од непријателство и душмани. Значи, ако радиш некоја работа добро, мора да створиш непријателство, мора душмани да створиш и така дале, тие е знак добро пословане. Шовелет ке нас, овие, за тоа на овие се, се дига прашина. Dobro, ako trči na trava, nema te prašina. Pa dobro, ali uvek će se digne ova prašina, pod kopita ova će se digne, i uvek ova prašina ima. 100%. A znaš, je veli ekipa ovde, Nuridin momentalno ne je osvoten ni najaviv da neće biti ovde, nego ostala ekipa mi veli e, se poznava, jer je e, pečena, uigrana rabota. <laughs> Hajde, inša Allah. A, e, što misli, e, bujrom. A, mera stuje, kane? Ja tu ja slušam tega, mi ste aktivirani. Pa ne, ja ne bi sakav ti da sediš od strana, jer e, malo pre nisi naznači nešto, a mi je pratime takve stvari, veliške se uključuju. Pa ja ne sam, ne sam ja na strana, u sredina sam ja, <laughs> ne moram da ti ja. Dobro, <coughs> dobro, vidimo sredina, onda nema da ide sandvič si, tu je kad si druidimo to do. <laughs> Drž go, a? <laughs> Normalno, poštovani slušalci, malo mora ovakve humor šala priključene i družene so naše, evo, da ne rečete, da ne rečete vije koje vije teško, ovo sam početak, ajde, ova gosti vi sve kažu je sve strašno, kažu je sve, kažu je za čovek, sve kažu je to, on, evo na kraju i šala ima, i smijeni humor, i pitanje. Normalno. Mi je, ne kažuje me stra, za stra, nego mi je sakame hajrovja da bi togu astra, kaš si rekao malo pre, Znači, evo, čovjek, dobro sme go naterale da razmisli, zlašćo je na ovog Adunjaluk i zbog čega je stvoren, tak je ove da pane na teuba, da se vrati Allah. Ja znam ti ja, jer e, danas ka mašal, da rečem, moja mirodržav je ono dobro predavanje i dosta trajalo, tako ne smo osetili, što malo kad smo završili prvi deo, da smo bili uopšte poveza, jer čovjek koja sluša, koja prati, tako ne znam, si čuf da mašala dosta sme kontaktirali su ljudi koje naše družine, naše emisije je uključile na prav put, to jest obavljane namaz, tja je, će reći neko iz Jašo čuv i pona pri svega zašto go zborim dva puta, tja je jedan hajir, jedan dobar znak, inšala će se uključiti dosta naše sestre, žene, majke i svi drugi koja je obaveza, a, bi se obrativ se ja Muameru ja sega, jer je nego da je malo situacija drugačija i so vreme i so učene i kao što rekao me, ne mu ide ona škola tu je kada ga začeka sa bala, nego on mora da ide, a s obzirom pošto će ide uvaženi Efendija, može me da se posedamime i da privede me kraj so tebe, a posle će vidi me kad će teče tok e, družene so našeg Idrizoveća ili drug neko ako se preključi. Ja, e, pa inša Allah, ja im svi i ekipa Radio Bambus i svi koji slušaju Radio Bambus, molim Allah azza wa jalla da me nagradi s nagrada. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da mi jedini naša srca, molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomože muslimani širom sveta, kada da god se oni ugrožene, molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od kaburski azab, od džahnemska vatra i da nam uvede od džennetu firdaus, so društvo, najbolje društvo, društvo poslanika, šehida i iskrenih Allahom i azza wa jalla robova, آمين رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barakatuh. wa barakatuh. Uvaženi Muamer Efendija, samo još, ako je sakaš da progoriš, progori, ako ne, može ti si poselamiv, sam morav da ti dajem izin, jer kad bi si znao kje si upanav što malo pre si rekao Vostrede, onda so vreme bi si rezao Vosredina. <laughs> Dobro, šala, pa si malo jer mora krošava da se opušćame što više i više. Poštovani srednji slušalci, deneska je ponedovnika, gost današnje emisije je Muamer Liko, koji do ja trenuci sme go poslušali, student koji je od selo Restelica, a student je vo Turska. Radio Bamus, ekipa Radio Bamus go posle namuje i musaka da što više uspeh imamo nego, a kad imamo nego uspeh, će me hajr i svi mi je, i mi je ovde u studiju i svi vi je koje slušate i tražite vaše i naše vakve zajedničke emisije islamske teme. Muamera sme poselamime, tu je kan je naš uvaženi Efendija Idrizović, ke nego možeme svega svekako. Kako će reći svekako? Ajde su pitana, ajde su družene, ajde su što god sakate, jer ne se javi fond slučajno. Se on, i onako reče da me poselam i onda ne opušta me. Bambos, Nasim. Da, be, alikum selam. Gabi ve selam Victoria. Otide. Selam alaikum. Ve alaikum selam. Ve rahmetullah. Gde sam ja? Tu je sam ja. Da ne te poznao. <laughs> Imalo je ono pitanje, dobro što si tu je, kao ovaj pitanje ću go putiti me tebe, s obzirom da smo rekli je našeg studenta, nego opterećuje mi mnogo, Ova pitana dve što bile triječeg je potražime me i iskoristi me prilika svega, s obzirom da vaše e, ekstra emisije koje gostujete vo sobota se vezano i drugačije, drugačije emisije, pa da ne bisme e, mešale pitana ili nebitno je kje sve ova biljina veza, samo da proverime pitana. Evo, prije da proverite pitanje, da, da rećem nešto. Bojro. Evo, e, prvo i prvo što mi si prašao malo preka mi se je sviđalo predavanje. Znači, predavanje je bilo, alhamdulillah, znači Allah da go nagradi, da mu dadi svako dobro. Ali još nešto bi, bi ja dodav, inša Allah, ovdje će biti pouka i pouka svim nam. Znači, jedan hadis, hadis el kuci, svaki dan se vika ovdje, možemo da stavime naslov ovomu hadisu svaki dan što se događa okolo nas. Pa počine Boži poslanik sallallahu alaihi sallam jer ovoga hadisa al-Qudsi veli Allah, veli Boži poslanik sallallahu alaihi sallam veli zemna takulu l-ard ja rabbi da'ni o moj gospodaru dopusti mi aftali ibn Adam Halo, salamu alaikum, izvolite, radio Bamus na veza. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Pošto Muamer vašu malo možda se umori, ali šejh se javi, verovatno je još uvijek tu je, kad bi mogo jedno pitanje da mu postavim. Prošle go je, to ti go odesno. Valekum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bujrum. Ako može jedno pitanje da se odgovori, značaj ime A se čuje me? Se čuje me, se čuje me, dobro. Ponovimo bili pitanje. Ime, ja sam. Ime Nur Hamed. Inša Allah će dobiješ odgovor. Ajde, selamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Evo, inša Allah, će nastavim pa će, pa će dobijeme odgovor veli zemlja zbori, pa veli svaki den, ja rab, dopusti mi, o moj gospodaru, da ja glitnem sinove Adama, alaihi salatu wasalam, zbog čega, zbog toga, innahu akelu min riskik, zaista oni jedu tvoj risk i žive u tvojim blagodatima i oni ti se ne zahvaljuju. A zatim veli more, Veli Allahu, o moj gospodar, dani Avrik bnu Adam, dani, dopusti mi da potovim, da potopim sinove Ademove, zaista oni jedu od tvoje blagodati i žive u tvojim blagodatima, a oni ne zahvaljuju ti. A zatim brda dživel, velet, o moj gospodaru, dopusti mi da ja njih pokrijem sa mojim brdima zbog toga što jedu tvoj risk, žive u tvome, eh, tvojim blagodatima i oni ti ne zahvaljuju, pa nebesa vele to moj gospodaru, dopusti mi da ja moj pokrov spustim nad njih i da ih potopim O Allahu, zaista one jedu tvoj risk i ne zahvaljuju ti. A Allah subhanahu wa ta'ala koji je milostiv, samilostan, koje njegovo ime počine i svaku asura počine su bismillahirrahmanirrahim i zati ja sam sakav samo da poručim, pošto bilo pitanje, jer Allah subhanahu wa ta'ala je milostiv, samilostan, pa im odgovara gospodar svih svjetova, vladar sudnjega dana, stvoritelj sina Ademovog, stvoritelj nas od ničega, ni veli, im odgovara, ah im veli, ka biste ge stvorile. A entum halaktumuhum, zar vi jeste ge stvorile? Jakulune la ja oni odgovorile, ne o naš gospodaru, Allah subhanahu wa ta'ala embellir. لو خلقتمهم لرحمتهم Kad biste ga stvorili, vi je bi im ste se smilovali. Da'uni wa ibadi. Ostavite mene i mojih robova. Men tabe ilaje minhum, fa ana habibuhum. Koji će pane na teuba, koji će tražiti, koji će pane na pokajanje, na pokajanje, zaista يا يعني بيسني بريتل ومن لم يتب فانا طبيبه اتوقع شو نتشبن انا توبة الله عز وجل زي استياتش بولتشم وانا اليه ارحم من امي باولادها اياسم نيما ميلوستي ميلوستي دي نيغو مايكا بريما سوية ديتا فمن جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا بتائبين koji će dojde a će traži on će pane na tauba onda će go prihvatim ja od daleko i će mu rečem merhaben, dobrodošov, o ti pokajniče. ومن ذهب منهم عاسيا ako će ide, a on greši prema mene, nadajtuhu min qarib, će go povikam so bliskost, ila ejna tazhab, ke ideš, o moj robe, Povođete rabben gajri, zar si našov gospodara drugog? Emođete rahimen sivaje, zar si našov milostivog? Od mene, subhanallah, ove se riječi Allaha azza wa jel, koje je milostiv, samilostan, gospodar, vladar svih svjetova. Da li ćete se potruditi da dajete odgovor postajan, e, postajano e, pitanje od e, našeg slušalca ili ova dve pitanja koje će čujete koje bile uputene našem gostu Muameru Liku? E, inša Allah će odgovorim, odgovorim inša Allah na pitanje. Kao što rekao Nur, kako veše Nurul Hamd, tako je rekao nekako ime. postoje jedno pitanje, s obzirom da smo se uključili vi što ste prevedovali i se nadam, ako ne je jasno, ako ne je take, će se uključiti, će postaviti go ponovo tija pitanje, kao što ste očuli, na to način mu dadite odgovor. Inša Allah, ja možda ne sam počuv, jer slabo, slabo bila vezala na ove akimene, inša Allah, ako je take, neka, neka kaže da je take, ali ako je neka navika ponovo inšala, neće mu bide teško, jer kad se radi od Allahov din ne treba ništa da ne bide teško. A ako prašuje za Nurul Hamd, znači e, tija ime, ime ne je poznato ki Arabi. A ovija imena gdje stava je pakistanci većina, a znači njegovo ime nur, svjetlost, alhamd znači zakvale, svjetlost zahvale. Znači smisao nema, nema nekoj smisao, ali inša Allah, ili zavisi, zavisi kasa kada mu staje, da mu staje ove ime, može da bide nur, može samo nur da vide ime, ili da bide ove, ove drugo ime. Ako, poštovani slušalci, je dovoljen odgovor e, našemu slušalcu koji postoji pitanje, ok, ako ne, tu je kad mu je ponovo otvorena vrata da se vrati na pitanje i će se potrudi naš Fendija da mu odgovori koji je svega momentalno priključen u ovaj drugi deo emisija što se druži sa nas. Uvažena Efendija, dve pitana pristignale i uputile našemu gostu Amiru Liku, s obzirom je ne da smo odbili naših slušalci koji postavili pitana, nego iz razloga što dosta smo zadržale su nego, a je kakva je nego situacija, kao što je jasno jedva jedva naš gost e, čekav da se odjavi me, ne od teško, nego od, od obaveze svoje. Halo, samo halo. Halo, sram alaikum. Halo, a se čujeme, sram alaikum, radio Bagusna veza se čujemo, selamu alejkum. Ime ja. Nur Hamed. Nur Hamed. D. Uvažen, okay. Uvažen okay. Fendija. Hajde, selamu alejkum. Ja, se nam eto da ne je teško slušalcu, kad sve šoveli Idris, što ti da ne bide teško, evo nemu je teško, si razbro sve, pa mu daj odgovor, pa se i mi je na pitanje ove dve. Evo, inša Allah, Nurul Hamd, znači može, može, može ti ja ime, kao što sam rekao, znači ne, ne ove poslano, ne je Arapi poznato, ali ke, ke Pakistanci je poznato, takve imena, oni ga stave duple imena, ti ja se, znači, kao što sam rekao, nur, alhamd, nur znači svjetlo, a hamd znači zahvalnost. E, zahvalnost svjetlo, znači ne bi, ne bi imalo nekoj, nekoj smisao, kao što sam rekao, ali može, može i Pija da vide, da vide ove ispravno, ispravno ime, ali ja pubavo bi go, bi go ostavio da vide nur, znači svjetlost. Znači, bi bilo, bi bilo dobro jer ima imena, imena u arapski jezik što se stajane, u arapski svet nur i tija imena se poznate kjarapi. Neverovatno je zadovoljen slušalac i odgovor se čeka da li može ili ne, jer jasno neki slušalci naše e, kako sad da čujem odgovori. E, ide me pitanje prvo da čujem znači uputeno je našem gostu Muamiru Liku i golem selam za vašeg gosta i vas ovde u studio. Velikom selam rahmetullahi i berakatu. i ime našeg gosta koji momentalno ne etuje, a najverovatno je se ga ne sluša i u ime ekipe Radio Bamus, poštovani slušalci, vaše pitanje se uputuje našemu uh, pri, e, segašnjomu gostu, a naš e, sredašnj gost je koji se druži sa ekipa Radio Bamus i sa vas Idris Idrizović. Pa pitanje glasi, na koji način može čovjek da se prepozne sam sebe da nekogo saka radi Allaha? Hm. Znači, čovjek može da prepozne sam sebe ako saka nekogo u ime Allaha azza wa znači, e, nego saka za nikakov dunjalučki korist nego go saka u ime Allaha Azza wa Jal i on saka da go vidi, saka so njegove da smori i mu saka njegov kajer, mu saka dove, dove mu čini ponoća, dove mu čini kada je on između nego i Allaha Azza wa Jal. Znači uvek, uvek se seća na nego i e, pameten čovjek pameten čovjek je togo, a čovjek što dobi svojemu bratu, što vele naše, naše učenja, u, učitelji što naučile, Ali pameten čovjek je toga što dovi svojemu bratu prije da dovi sebe. Jer ima posebne meleci što slize i aminet na tvoja dova ti Allahume Allahu azza wa jel i tebi isto. A kao što sam rekao i kao što uh, uvijek rečujem, znači dova meleka se prima ke Allaha azza wa jel, a naša dova Allah zna će se primi ke Allaha azza wa jel, ali veli e, Boži poslanik sallallahu wa sallam dova koja ide odmah ke Allaha azza wa džel, odmah što ide dova ke Allaha azza wa džel, evo, e, ne selami Muamer Liko, e, pa inša Allah, inša Allah, znači dova ki ide ke Allaha azza wa džel, dova svojemu bratu vozahru zahru kada te vidi tvoj brat i kada ne tuje, odma ide ke Allaha azza wa jalla ta doba se prima. Pa oporučiv evo i bratu, bratu Muameru, znaš, da ne, da ne, ne zabraji vodove i vam bi oporučiv i svim ove što ne slušaje, da ne zabraje naše braća vo Sirija, jer zaista vallahi sme je zabrajile mnogo, čak i na jezik mi se teške više da, da, da ga spomenem. <laughs> sam žive v arabski svet i znam oni da ne, ne zabravale, da ne, ne zabravale vodove, pa e, ne zabrajte znači prvo nas, ne zabrajte prvo naše familije, ne zabrajte togo a što go sakate. A on je na stran putica da stanete između vas i Allaha azza wa džel i da rečete o Allahu azza wa džel, o moj gospodar uputivo, o Allahu azza wa džel učvrsivo i tako jer inša Allah dova je primljena ke Allah se ođe. Ako smo čuli odgovor na jedno pitanje ili još jedno pitanje, znači sme sakali ovaj nevezano da ste, pre nego da se priključite i ubacite u ova emisija, mi je sme imenovali da će ga postavime vam u narodne emisije ili mu napisu, s obzirom da zna naš i nikoga ne se odbijene što se tiče e, za postavljene pitanja. Ili još jedno pitanje koje će najverovatno čujeme odgovor od vas, Efendija, pitanje je dosta iznapišano, naslušao skoro roman napišao tu ili cijelo vreme, možda mislim da neće ga uvažime, pa se obraća, pišu sve, a ja samo od to ja sve će izvučem e, glavne reči i se nadam da slušalac će biti zadovoljen i znam otprilike šta sam kao da praša. Znači, kroz njegovo pitanje sakav da praša, prašate veli na vašeg gosta da, e, koji namaz od kojeg ima e, razlika ili da li ima nekoj namaz e, E, preče od drugog namaza. Što se tiče pet dnevnih namaza, što može da odgovori vaš gost za ova pitana? Ima još dosta naši on tu je kapišao da posjetim e, saba namaz, pladno namaz, kindija namaz, sakša namaz, jacija namaz, noćni namaz i tako dalje. A uvažena Efendija, dobro što ti veza, s obzirom malo poznatije ti je i ova pitane će go odgovoriš e, vo dobar odgovor, se nadam i ja i naš slušalac i dalje je na veza i ako ne je zadovoljen so postavljene pitanje s obzirom da mnogo si iznapišav, ponovo se javi ili napišaj, Ako ne si zadovoljen so odgovori, ti ja uvek je naš gost ujekas i vod drugi, drugi deo pitanje ako postavite da vi dade odgovor. E, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, vallahi, mogu odgovor možemo da sedim je do vutre, ali ja inša Allah će da pokušam do nekoliko, nekoliko minuta ove da go odgovorim. A prvo, zašto nije nam adet da se vraćamo Kur'anu i sunetu Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala se kavne bo dva namaza. Pa veli, wal fajr, tako mi zore. وليال عشر i deset dana. Znači Allah subhanahu wa ta'ala nego da nešto onda ima e, tija jedan poenta pojče nego bilo koji drugi. Allah subhanahu wa ta'ala se zakrna vo zor, znači vo sabah. Učenjaci Ibn Kisir veli da tija se misli na, na namaz. I togo je veliki najvredniji, najvredniji, najvredniji namaz. Znači, togo je najvredniji, najvredniji namaz između namazi, znači sabatski namaz. A, I Allah subhanahu wa ta'ala se zakljena i vo drugi namaz. In es salat il vusta, znači srednji namaz. Čenaci vele da srednji namaz i kindijski namaz. Znači Allah subhanahu wa ta'ala znači o sabah i posrednji namaz. Posrednji namaz znači kindijski namaz. Zbog čega se zakljena Allah subhanahu wa ta'ala? Učenjaci kad tumače to mogu ajet, zbog čega se zakljena Allah subhanahu wa ta'ala as salatu al-wusta. Znači Allah subhanahu wa ta'ala se zakljena vo ovogva namaz što ljudi se naođaje vo pijac, se naođaje na rabota, se naođaje, se naođaje se nalažemo stvari, ki ne, ki ne možete da obavet da obavet namazi na vrijeme i Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala se krne se krne vo, vo ovja dva namaza a veli Boži poslanik sallallahu, sallallahu alaihi wa sallam i najteži namaz je za munafika sabah namaz i jacijski namaz Znači tija se od namazima, pet dnevnih namaza, tija se, e, kao što rekli učenjaci Ibn Qayyim Džouzi, kak je spomina i on deli da se tija naj, najvažne, najvažne namazi, znači ima je veći, veći stepenke Allah Azza wa Jal, nego, nego ove druge namazi, jer Allah subhanahu wa ta'ala čim se zakrna, čim se zakrna, čim se zakrna во некој во некој намаз онда има има приоритет приоритет тоа тоа toga због чега због тога због тога што Аллах субханаху ва таала види види во ни во ни има има голем голем хајр и таке и таке исто сабаски сабаски намаз jer togo namaz koje ljudi mnogo, mnogo go ostavaje, go ostavaje i e, togo sabatski, sabarski namaz je namaz koje ljudi mnogo ne se prisutni. Kao rekle jevreji, jevreji rekle da bi bile e, muslimani, muslimani na e, sabah namaz, našao se na džuma namaz, onda mi je ne bi mogle nišo, nišo da im, da im naudime. I je treba da ne bude pouka i poruka nam za ovja, za ovja namazi ne treba čovjek da se igra kao što smo rekli. Znači naše je naše e, smo rekli da, da nije da namaz nijedan namaz e, ne može, ne može da se ostaje, jer čuje kako ostaje jedan namaz namerno, kao što smo rekli, i ne je, nego učenjaci, učenjaci, kao što rekli, znači nijedan namaz ne sme, ne sme da se, da se napuči, jer jedan namaz ako napučiš onda, onda ili ili izaš od, od dini. Znači, tija, tija dva namaza, inša Allah, kašo naši učenjaci, naši učenjaci zbore, što ni zimame, znači, Tejmi, Ibn Qajm, Džouzi i Čeh Nasudin Albanija, kad bile prašane isto ovja pitanja, oni isto odgovorile isto odgovorile za ovja, za ovja dva namaza, znači da ima oni posebna, posebna e, merilo ke Allaha, ke Allaha Azza wa Jel, sam rekao, znači da se vratim da Allah subhanahu wa ta'ala ne zakrnav, se zakrnav za, za uh, e, salat al-fajr, znači i Allah subhanahu wa ta'ala se zakrnav salat al-wusta, znači kindijski namaz, ali ne mora da znači, ne mora da znači da da e, drugi namaz ima manje, manje vrednost, jer e, veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam koji će klana prije, prije e, pad, E, planovski <clears throat> namaz četiri rakata i posle planovski namaz e, još četiri rekata je nas ne je poznato tog sunnet koji je ostajen e, Allah subhanahu wa ta'ala e, će, mu, podigne, će podigne njegova djela i njegova djela će mu biti primljena ke Allah azza wa jel. Bože Božega poslanika sallallahu alaihi wa sallam go vidjela Aisha kako da prednost ovja sunnetam da je klana znači četiri prije i četiri posle posle uh, pladno, pladna, posle pladno i mu rekla Ajša Božem poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, zbog čega, zbog čega ti davaš prednost ovim dva namaza, veli a, toga Allah subhanahu wa ta'ala podigna e, naše dijela ke nego i, i sakam da moje dijela vide podignate ke Allaha a ja da sam, da sam vo namaz. Glasne minuti, vamos radio. Poštovani slušalci, vi ste na naše talasi Radio Bambus. Uvažene Efendija, najverovatno danas ko opštine ste kontrolisali vaše aparate kad se priključujete i nespremno ste se javili. Kad krenuješ da zboriš mnogo jasno. Primer radi kad će napraviš pauza i startaš da progoriš mnogo jasno, nakon toga se javlja dva duple glasa ke nas. A, da postavim ove pitanje, koje je mnogo polajno, znam da će ga odgovoriš brgo e, i postoja pitanje, poštovani slušalci, naš e, Oja je deneska slušalac, ne gost, nego eto, među vremeno se priključiv, što ne mogu da izdrži ja da ne se priključim, da ne ne poselam i nas ovde u studiju, vas kao slušalci našeg gosta koji je bio prethodno moja merliko, pa ostajte pitanje i aktivirajte se vo sobota kao je termine. njegov termin. Uvažena Efendija, još jedno pitanje, vezano za oja i jednostavno ja bi mogao da mu odgovorim našemu slušalcu, ali bolje da mu odgovorite vije. Veli, ako se naođaš e, za nekoj namaz, kad se klana, pošto zborite od namaz, se naođaš primjera radimo prizren, kad ima dosta džamije. Da li čovjek treba da bira džamija kada klana ili koja mu je bliže od toga trenutak da bi obavio namaz? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulina. Znači, e, moje mišljenje ne mi, moje mišljenje, nego mišljenje učenjaka, kao odgovorim na ovo pitanje, pa velet da treba čovjek da gleda, da obavi namaz sunnet. Znači, ako ima mesljidi gdje se obavlja namaz po bidat, i ako ima mesljidi gdje se obavlja namaz po sunnet, onda trebaš, trebaš da daješ prioritet tijam mesljidom što se obavlja namaz po sunnet, jer i trebaš da, da osjećaš skrušenost znači vo namaz, Kao što smo rekli, skrušenost je vađib i treba da ti osjećaš to prijeno to skrušeno. Znači, trebaš da gledaš tija stvari. A drugo, drugo moja da ne treba, ne treba nišo, nišo da ni, da ni bide e, spor, da planamo bilo, vo bilo koji mesđit, ali inša Allah, pa ovija da ne bide, da ne bide e, deo, deo, znaš, ono koji e, čovjek treba da vodi, da vodi pažnje. Svega evo, ova prilika, pošteni slušalci, će uvaži me vas. Kako vas, vi koji ste potrudili da dadete odgovor na postajeno pitanje. I sledi Lahija i selam za vas uz našeg gosta E, momentalno koji je sa nas Idrizović. Evo je Lahija prilika, Idro malo se odmori, prvo je Lahija, a nakon toga će se poselamime. قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون نمت عيون وعين نجمك لا تخون Da podsjetime ovaj natjej koja je nastala se radi Obamski specijalno za naše slušalci koji se potrudili da odgovore na današnje nagradno pitanje za naš slušalci ideme Hamza Paša i Sulejmana Kaplanija. Golem selam da bi Allah nagradi za vaš trud. وعين نجمك لا تخون نامت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون ترنو إلينا وهي ساهية عن الدنيا القوم أتراه وأذهلها جلال الله أم مر القرون أتراه وأذهلها جلال الله أم مر القرون مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا fora. نفسي فلم ترى وهي ترسخ في سجود وهي ترسخ في سجود مولاي قد نمت عيون وتيقظت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون Ti je bila žera naših slušalca, uvaženi Efendija, za ova prilika da ne bismo zadržali vas i naš slušalci nas, jer oni ako se uz nas postavljaju pitanja, a za pitana više je kasno i malo sme i umorne i se družime dosta vreme. Ka veliš ti? Pa inša Allah, Makevo je bilo na Ibalov, pa ga pozivam inša Allah kad smo Mijevog sobota da postaje pitanja i tu je sme da odgovorime poliče, jer sega sme kao gosti ovde i bi bilo, bi bilo tedep da imame granice, inša Allah. Poštovani slušalci, je bilo sve u naše našoj emisije Islamske teme. Ponadovnik biv gost naše emisije student Moamir Liko koji mi se javi od Turska. Nakon e, drugi deo pitane sme čuli odgovor na pitanje i umeđu vremeno se uključi i naš slušalac Idris Idrizović koji bi i malo gost da nosu nas ova emisija. Za ova prilika toliko, ako ni da zeleno svetlo, vo sreda ako Bog da, ako rekao hvala, vo sreda kada je gost Munaf ishođa magistar islamskog prava vo našoj emisiji islamske teme, će ni se priključiti e, od Turska i doktori nekoje stručnosti koje umeđu vremenu će iskoristiti me prilike, će me nešto da sazname od njih. Hvala što ste bile su nas svi vi evo ja emisiji Islamske teme. Uvaženi recipendija i tebe se zahvaljujem da te Allah nagradi što se priključi posveđu naša da, emisija. I ti ja bi bilo sve. selamu alaikum wa rahmetullahi wa od nas. Nakon završetak emisija nastavljamo družine da poslušamo Iljahi i Kaside i učene Kurana. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته Vode naše emisije, zajedno su vas bile voditelj emisije Nesim Hođa, gost emisije Muamer Liko i tonska realizacija Mersid Batali. دمت لنا شارقة شارقة أنت العمل أنت خلايا مساجد معاهد أسواقنا قد لبست روعة فن حلل وبرلمان طفلنا أمس لشورى مثل دمت لنا مشرقا مدينتي شارقة مشرقة بالضياء مفعمة أرجاؤها بنكهة الأتقياء تزرع فينا مدنا مشرقة بالضياء سلطان يا فخر الأمم شكرا على ذي القيم في زمن قد بأننا أمانة في يد من قد حكم رعيتنا فكنت خير من جرى بالكتب بل والقلم فأمة لا تقرأ حياتها كالعدم دنباني المجد لنا عطرا تثير الهمم ويحفظ الله إمارات معاش العلم إمارات وعاش العالم شكرا على ذي القيم